บุ๊กทูหกสิบสองการตั้งคำถามหนึ่งเรียนนักเรียนเรียนมากไหม učeli učenici mnogo? ไม่พวกเขาเรียนน้อย Ne, oni uče malo. ถาม pitati คุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหม Pitate li često učitelja? ไม่ค่ะ ดิฉันถามท่านไม่บ่อย Ne, ne pitam ga često. ตอบกลับ Odgovoriti. ช่วยตอบกลับด้วยค่ะ Odgovorite, molim. ดิฉันตอบกลับ Ja odgovaram. ทำงาน raditi เขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหม radi li on upravo ใช่ค่ะ เขากำลังทำงานอยู่ da radi upravo มา dolaziti คุณจะมาไหม ดอลาซิเตลีวีค่ะ เรากำลังจะมาเร็วๆนี้ด้าดอลาซิโมออดมักอยู่สตานอวัติคุณอยู่เบอร์ลินใช่ไหมคะสตานูเอเตลีอูเบอร์ลินค่ะ ดิฉันอยู่ในเบอร์ลิน Da, ja stanujem u Berlinu.